Sir Neb, tawagin mo na lang akong Emmy. Nangyari itong karanasan ko kani-kanina lang. Sana po mapili niyong maisama sa narration niyo itong kwento ko. Grade 12 na po ako at isang working student. Nagmo-module po ako dahil nga may trabaho ako. Isa sa mga activity namin ngayong linggo ay may involved na pagsayaw. Nahihiya akong sumayaw sa sala kaya nagkulong ako sa kwarto. Kaso hindi naman nalalak ang pinto ng kwarto namin. Sira kasi ang doorknob kaya chinechempo ko na lang na walang tao kanina. Sigurado kasi na pagtatawanan ako ng mga kapatid ko kapag nakita na sumayaw ako. Maiksi lang naman yung pinili kong sayaw sa TikTok. Nagmamadali nga kasi ako. Hindi naman ako marunong sumayaw kaya hirap na hirap akong aralin yung steps. Hindi ko kabisado kaya gumamit ako ng dalawang cellphone. Yung isa ay nagre-record habang yung isa naman ay kinokopyahan ko ng steps. Sumasayaw na nga ako. Tapos bigla ba naman akong may narinig na kaluskos sa may likuran ko, which is yung bintana. Napatigil agad ako at lumingon. Wala namang tao. Tsaka kung may tao man, ay madali kong makikita sa screen ng cellphone na nagre-record. Inulit ko yung recording at nagsimula ulit na sumayaw. Maya-maya, narinig ko na naman yung kaluskos sa may bintana na parang may nagtataas ng plastik na harang sa labas noon wala naman akong makitang tao sa screen kaya inisip ko na lang na aso o pusa na inaabot yung plastic. Tuloy lang ako sa pagsayaw tapos tuloy rin yung kaluskos kaya hindi na ako nakapag-concentrate. Sumilip uli ako sa bintana pero wala naman akong makitang aso o pusa. Medyo kinabahan na ako kaya tinigil ko na lang ang pagsayaw. Noong inabot ko na yung cellphone na pang record ay may kaluskos na naman. Napatingin ako sa kusina at doon sa itaas ng ref ay may nakita akong muka na nakatingin sa akin. Nakakapangilabot yung itsura niya, Sir Neb. Nagtatakbo na ako palabas at iniwan ng dalawang cellphone. Hindi ko na natapos yung sayaw ko kasi takot na takot nga ako. Ako lang mag-isa sa bahay tapos may ganun pa. Sinumbong ko kay mama yung nangyari noong dumating siya Kinabitan niya ng kurtina yung bintana roon sa kwarto. Sabi niya, bukas na lang daw ako sumayo ulit at doon na lang sa sala. Sasabihan na lang niya yung mga kapatid ko na huwag akong guluhin. Kahit talaga pagtawanan ako ng mga kapatid ko, okay lang. At least nakikita ko kung sino ang nanonood sa akin. Pero Sir Neb, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mangilabot kapag naaalala ko yung muka na nakatingin sa akin. Good morning mga kapasta at sayo Sir Neb. Pinili ko talagang mag-send ng kwento na may araw na kasi kinikilabutan ako habang tinatype ko to kagabi. Ngayon ko na lang tinapos i-type para hindi nakakatakot. Ako nga pala si Julius. Ang isi-share kong kwento ay tungkol sa pinsan kong baby na si Ari. Nangyari ito noong 2015 pa, noong baby pa talaga siya. Mga magwa one year old pa lang siya noon. Minsan ay hinihiram ni na mama si Ari kasi siya lang ang baby sa pamilya namin nung time na yon. Gustong gustong mag-alaga ni na mama ng baby. Ewan ko kung bakit. Nakakainis kaya siya kasi ang ingay-ingay at ang likot-likot pa. Naka-walker na siya kaya kung saan-saan na nakakaikot sa buong bahay. Mahal ko naman si Ari Sir Neb pero madali akong magsawa sa pag-aalaga ng baby. So isang beses nga, naiwan kaming dalawa sa bahay kasi namilisaglit si mama habang si papa naman ay nasa kabarkada niya. Intrams ng school namin kaya hindi na ako pumasok. Binabantayan ko si Ari pero sige ako sa pagsiselfone. Tinalian ko yung walker niya para hindi siya makakapunta sa kusina. Nakahiga ako noon nang may marinig akong kaluskos sa may kusina. Bumangon agad ako para tignan kung ano yon dahil baka may nakapasok na pusa at pakialaman yung ulam sa mesa. Nung makita ko na wala namang kahit na ano o sino sa kusina, hinayaan ko na lang. Balik ako sa pagsiselfone. Maya-maya, may kumaluskus na naman. Sabay ng tawa ni Ari. Nakasilip siya sa may kusina. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko na may mga angels ang mga baby at baka ako nakikipaglaro sa kanya. Kaso noong narealize ko na tumatawa si Ari sa bawat kaluskos, ay napabangon uli ako. Kinilabutan na ako. Yung tawa pa naman ni Ari ay tumitili siya at parang kumikisay. Mas lalo akong kinilabutan nung bumaling si Ari na parang may hinahabol ng tingin. Naririnig ko pa rin yung kaluskos sa kusina at parang papalabas na siya sa sala. Buti na lang talaga at may tali yung walker ni Ari. Hinila ko yon para mailapit siya sa akin. Tapos kinarga ko na siya at lumabas na kami. Habang papalayo kami ay nakatingin pa rin si Ari sa loob ng bahay. Para bang may hinahanap siya o ano. Kapag naaalala ko yon, tumitindig pa rin ang balahibo ko. Sino kaya yung tinitignan niya ng araw na yon? Noong naghihintay na lang ng kamatayan niya si Lolo Seding ay may karanasan kami na kababalaghan. Sa mga huling araw niya kasi ay inaswang pa si Lolo. Sabi nga ni na mama, baka raw ang kinamatay ni Lolo ay yung pang-aaswang sa kanya. 94 years old na noon si Lolo Seding. Magsasaka siya at madalas na gulay at isda ang kinakain. Bihira ang karne at kanin. Yun daw ang sikreto ng mahabang buhay tapos samahan pa ng mga pisikal na gawain at maagang pagtulog. Si Lolo Seding ay lolo ni na mama at sabi pa niya sa buong buhay raw niya ay hindi pa niya nakitang nagkasakit ng malubha si Lolo. Kaya ginagaya namin ang mga ginagawa niya. Effective naman kasi hindi talaga kami tinatablan ng malalang sakit. Kaso ayun nga, katandaan na mismo ang nagpahina kay Lolo. Noong mga time na nahihirapan na siyang bumangon, ay kinuha na siya ng anak niyang si Lolo Omeng sa bukid. Sinama na ni Lolo Omeng si Lolo Seding sa bahay nila para maalagaan. Lagi kaming nagpupunta kina Lolo Omeng para bisitahin si Lolo Seding. Doon na nga namin nalaman na inaaswang si Lolo. Sabi ni Tita Dolor na anak ni Lolo Omeng, tuwing gabi raw ay may naririnig silang kaluskos sa may gilid ng bahay lalo na roon sa malapit sa kwarto ni Lolo Seding. Para daw may nagkukuskus ng styro sa pader. Kapag daw maririnig na nila yung kaluskus na yon, ay uubuhin ng uubuhin si Lolo at mahihirapan ng makatulog. Kaya ang ginagawa ni Lolo Oming ay nagsusunog ng goma sa malayo. Nawawala naman daw yung kaluskos pero kapag nawala na yung amoy ng goma ay bumabalik din. Isang beses nga ay doon ako natulog kina Lolo Omeng. Maaga akong nakatulog noon kaya nagising din ako ng bandang alas dos ng madaling araw dahil may mga naririnig akong boses. Nakita ko si Lolo Oming at yung asawa ni Tita Dolor na may dalang itak at papalabas ng bahay. Kinabahan agad ako. Tapos ayun nga, narinig ko yung mga kaluskos sa gilid. Para nga siyang styro na kinakaskas sa pader tapos noong lumabas si na Lolo Omeng, may narinig pa akong tunog ng mga hinawing damo. Yung kapag naglalakad o tumatakbo ka sa damuhan. Hindi ako makakilos noon sa sobrang takot. Pero noong pumasok na uli si na Lolo Omeng, ay sinabi nila na naitaboy na raw nila yung baboy. Baboy raw kasi yung umaaswang kay Lolo Seding. Hindi na ako nag-overnight sa kanila simula noon hindi raw kasi talaga tinatantanan ng aswang si Lolo Seding kahit na anong pangontra ang gawin nila. Naniniwala ba kayo sa kumakatok? Yung nilalang na nangangatok ng bahay kung saan may mamamatay. Narinig ko lang yon sa mga tita ko noong nangyari yon sa isang kapitbahay namin. Sabi nila, huwag daw basta magbubukas ng pinto kapag may kumakatok, lalo na tuwing gabi. Huwag din daw sasagot dahil kapag ginawa ang maalinman sa dalawa ay may mamamatay sa bahay na kinatukan. Sabi ni na tita, ang pinakamabuting gawin daw ay sumilip sa bintana. Sino raw ba naman ang matinong tao nakakatok ng disoras ng gabi? Kapag daw wala kang nakitang tao habang patuloy ang pagkatok, ay wag na wag daw yung papansinin. Hayaan lang daw hanggang sa tuluyan ng umalis. Ang nangyari kasi noon, Sir Neb, buntis na raw yung kapitbahay namin na si Ate Meng. Kakaiba yung pagbubuntis niya noon kasi imbis na pabilog ay patulis yung tiyan niya. Parang kapsula Triplets daw yung pinagbubuntis niya noon. Lagi ngang nakataas yung shirt niya at exposed na yung tiyan kasi halos walang kumasya na damit sa kanya. Yung mga duster ay umiiksi ang harapan kapag binababa niya. Kaya ang ginagawa noon ni Ate Meng, may towel na lang siya na nakapatong sa tiyan niya. Tapos yung damit niya nga ay nakataas. Kakaiba talaga. Hindi naman masela ng pagbubuntis niya pero hirap na hirap siyang gumalaw 7 months na yung tiyan niya nang magsimula yung sumakit. Hindi nila pinapansin kasi masyado pang maaga para sa labor pains. Sabi ng matatanda, gumagawa lang daw ng daraanan ang mga bata. Nagpiprepare para sa paglabas nila. Tsaka normal lang daw na maglikot ang mga yon dahil buo na raw na baby at baka naglalaro daw. Isang gabi ay sumakit ng sobra yung tiyan ni Ate Meng. Nagising na lang daw ng disoras ng gabi at sobrang kirot ng tiyan niya kaya isusugod na sa ospital. Inutusan ng asawa ni Ate Meng yung panganay nilang anak na tawagin yung kapitbahay nila na tricycle driver para magpahatid sa ospital. Mga ilang minuto lang daw, may kumakatok na sa likod bahay nila. Naguluhan daw si Kuya Joren, yung asawa ni Ate Meng. Bukas naman daw kasi yung front door pero sa likod kumakatok yung anak nila. Tsaka bakit pa raw kakatok? hindi na lang pumasok ng diretsyo. Sige raw sa pagkatok doon sa likod kaya sinigawan ni Kuya Joren na sa harap magdaan dahil bukas doon. Katok pa rin daw ng katok kaya nabwisit na si Kuya at minura yung nasa likod. Emergency na raw ay hindi pa kumilos agad. Noong tumigil ang mga katok ay iniwan saglit ni Kuya Jore ng asawa niya para tignan kung bakit hindi pa pumapasok yung inaakala niya na pinatawag niyang tricycle driver. Sakto naman na pagbukas niya ng pinto ay narinig niya yung mga yabag doon sa harapan at nakita niya mula sa bukas na pinto na paparating na yung anak niya at yung kapitbahay nila na tricycle driver. Tinanong daw niya kung bakit katok ng katok sa likod imbis na pumasok. Nagtaka yung dalawa kasi kadarating lang daw nila at bakit daw sila dadaan sa likod kahit na pare-parehong nagtataka ay hindi na sila nagtalo. Nadala sa ospital si Ate Meng pero namatay yung dalawa sa triplets. Naisalba kahit papano yung isa. Sabi ni Natita na biktima ng kumakatok si na Ate Meng. Sising-sisi si Kuya Joren dahil sa nangyari sa dalawa nilang anak. Pero wala namang sumisisi sa kanya. Natataranta na kasi siya noon dahil nga emergency. Naging aral sa aming lahat noon ang nangyari sa kanila. Ngayon kapag may ginagabi ng uwi sa bahay namin, tumatawag muna o nagte-text para pagbuksan ng gate o ng pinto. Wala nang kumakatok sa pamilya namin kapag gumabi na. Kaya once na may kumatok sa pinto namin ng disoras ng gabi, alam na namin na hindi yung tao. Good day Sir Neb at sa mga bumubuo ng Pinoy Creepypasta at sa mga kapwa ko subscribers. Ako nga pala si Seb. May ibabahagi akong kwento na nangyari noon pang early 2000. Pamilyar ba kayo doon sa kumakalat na samurai scare sa Batangas? Kung hindi, eto ang kwento. Meron daw isang sundalo na umuwi sa kanila pagkatapos ng ilang buwang duty sa ibang probinsya. Ngayon pagdating ng sundalo sa bahay nila, ay nadatnan na may ibang lalaki ang misis niya at huli pa sa akto na may ginagawang kataksilan sa mismong kwarto nila. Sa galit daw noong sundalo ay kinuha yung katana na nakadisplay sa may sala at pinagtataga yung magkalaguyo. Hinintay pa raw noong sundalo yung mga anak na galing sa school at pinagtataga rin dahil naisip nito na hindi niya anak yung mga bata. Tumakas yung sundalo pagkatapos ng ginawa niya daladala pa rin niya yung katana at nangangatok sa mga bahay para makituloy o magtago. Kapag daw hindi pinatuloy ay namumugot ng ulo. Sa pagkakaalam ko ay hindi nahuli yung sundalo na yon hanggang ngayon. Yun ang balibalita sa amin noon kaya maaga kaming nagsasara ng mga pinto tuwing gabi. Lalo pa at kami-kami lang ni na mama at dalawa kong kapatid na babae ang nasa bahay noon. Nasa Kuwait kasi si Papa isa pang kumalat na balita noon na kaugnay ng sundalo na yon ay yung lola ng kaklasiko. May tindahan kasi yung pamilya ng kaklasiko. Isang beses daw ay late nang nagsara ng tindahan yung lola niya. Sabi ng ilang nakakita ay may kumatok pa raw na lalaki sa tindahan kahit na sarado na. Marungis daw, matangkad at malaki ang katawan. Nakashirt daw na camouflage. Nang hihingi raw ng maiinom sa matanda yung lalaki nang bigla na lang matumba yung matanda at maghabol ng hininga. May mga nakakita raw na tumakbo palayo yung lalaki at sabi pa ay may nakasukbit daw na katana sa likod. Inatake sa puso yung lola ng kaklasiko. Natakot daw siguro dahil nakaharap yung sinasabing sundalo. Pero eto ang ganap. Nagmumulto yung lola ng classmate ko. Minsan daw, ay may kumakatok doon sa bukana ng tindahan at tatawag ng pabili pero wala namang bumibili. Yung iba namang kwento, kapag daw may mga bumibili sa tindahan nila, ay makikita ng customer ang lola niya na nasa loob ng tindahan at kasama ng tindera. Sabi ng kaklasiko, nakita na rin niya ang multo ng lola niya noon daw ibababa na niya yung panara ng tindahan mula sa labas ay nakita niya mismo na may matandang babaeng nakatayo sa loob ng tindahan. Nakatalikod daw pero yung buhok at suot na damit ay kagaya ng sa lola niya noong namatay ito. Naibagsak daw niya yung panara ng tindahan dahil sa takot. Naisip nga raw nila na baka nga totoong nakita ng lola niya yung sundalo Baka natakot nga ito kaya inatake sa puso at kaya nagpapakita pa rin sa kanila ay dahil hindi matahimik ang kaluluwa sa naging dahilan ng kamatayan nito. Kwento lang ito ng isa kong nakatatandang pinsan As in nakakatanda dahil may mga apo na si Kuya Kap. Samantalang first year pa lang ako sa college. Tawagin niyo na lang akong Bricks, Sir Neb. Ito po ang kwento ng pinsan ko. Sana po ay mainarate nyo. Sabi ni Kuya, hindi talaga siya ang panganay sa kanilang limang magkakapatid. Anim daw sila at ang panganay ay babae na Rosario o Rio ang pangalan. Taon lang daw ang pagitan nilang dalawa kaya sobrang close nila hindi naman daw sa bias siya dahil kapatid niya si Ate Rio. Pero maganda raw talaga ang kapatid niyang yon. Morena at mahaba ang buhok. Matangkad at payat. Kaya lang ay sobrang mahiyain naman. Hindi lumalabas kung hindi rin lang siya kasama o sino man sa kanilang magkakapatid. Lagi lang daw yung nasa bahay kung walang klase. May mga kaibigan naman daw pero kapag niyayayang gumala ay hindi sumasama Introvert si Ate Rio, kaya napansin kaagad nila ang naging pagbabago nito. Hindi na raw nagpapasama sa kanila kapag lalabas. Pero understandable naman kasi naroon lang din sa bakuran nila. Pero ayun nga, hindi na talaga siya lumabas at all. Kung noon ay nagpupunta pa sa palengke o plaza, napansin nila na halos kinatatamaran na rin ni Ate Rio pati pagpasok ng eskwela. Tinatanghali na raw ng gising tapos sa pilitan pang papapasukin. Pinapakisuyo na lang ang pagbili ng mga kailangan niya imbis na magpasamang lumabas para siya mismo ang bumili. Kapag naman daw tinatanong nila kung may problema ay hindi naman sumasagot. Hindi raw nila maintindihan ni na Kuya Kap ang kapatid nila. Hanggang isang gabi ay nagising si Kuya Kap dahil sumakit ang tiyan niya. Pagbangon daw niya ay saktong may narinig siyang kumakatok. Ninervyos daw siya kagad dahil alas dos daw yon ng madaling araw tapos may mahihinang katok. Nakiramdam daw siya kung kakatok pa uli pero ang nakita raw niya ay si Ate Rio na binuksan ang pinto sabay labas. Natural ay sinundan daw niya at nagulat siya sa nakita. Nakangiti raw si Ate Rio habang yung itsura niya ay para siyang may kayakap na hindi nakikita. Kinukurot-kurot pa raw ni kuya yung braso niya at kinusot yung mga mata para siguraduhing gising siya nung mga oras na yon. Noong pagmulat daw uli niya ay wala na si Ate Rio doon sa spot kung saan niya ito nakita. Dali-dali raw siyang pumasok uli sa bahay at nakita itong natutulog na sa kwarto. Nawala na raw bigla yung sakit ng tiyan niya kaya natulog na lang uli siya Baka raw nananaginip lang siya noon. Kaso, naulit pa raw yun. Nag-aaral naman siya, kaya gising pa siya ng alauna ng madaling araw. May narinig na naman siyang mahihinang katok. Naalala raw niya yung unang beses na nangyari yon, kaya lumabas agad siya. Doon nga niya nakita na nasa labas na naman ang kapatid niya at may kinakausap kahit mag-isa lang ito. Tinawag niya raw ito kaya biglang nagulat tumakbo raw agad sa kanya si Ate Rio at mangiyak-ngiyak na nagmakaawa na wag sasabihin kahit kanino ang nakita niya. Tanong daw siya ng tanong kung ano raw ba ang ginagawa nito sa labas at bakit hindi pwedeng malaman ng iba ang nakita niya. Ayaw raw sabihin ng ate niya kaya inaway niya ito. Nagising na nga yung mga magulang nila dahil sa ingay nilang dalawa kaya napagalitan silang pareho. Sinabi raw ni Kuya Kap ang nakita niya kahit nagmamakaawa sa kanya si Ate Rio. Kaya ang parents nila ang mismong nagtanong dito. Kahit daw anong gawin nila ay ayaw aminin ni ate kung ano ang ginagawa niya. Mula noon ay binantayan na ng tatay nila si Ate Rio. Hanggang isang gabi nga ay narinig din ng tatay nila yung mga katok. Umiyak na raw si Ate Rio at nagmakaawa sa tatay nila na wag nang lumabas. Kaso lumabas pa rin ito at nagmura. Doon lang daw naunawaan ni Kuya Kap na may kasintahan na engkanto si ate. Magmula raw noon ay nawala na yung mga katok tuwing gabi. Pero kasabay noon ay naging tamlayin si ate hanggang sa mamatay ito. Tinangkapan naman daw ipaalbularyo ang kapatid niya pero ayaw nitong makipagtulungan. Parang napamahal na talaga ito sa engkanto at mas gusto nang sumama roon kaysa sa totoo nitong pamilya. Grabe raw ang iyak noon ni kuya kasi mahal na mahal niya yung ate niya. Kaso, mas pinili nito ang engkanto kaysa sa kanila kaya may halo rin daw galit ang nararamdaman niya rito. Sabi ng albularyo ay hindi talaga patay ang ate niya. Sa halip ay sumama lang ito sa engkanto.